Yo yo sueno, mira más ahora, estoy muy contento, sigo creciendo, voy por mis sueños, que yo soñaba desde pequeño, ah. tengo mi empresa, yo soy mi dueño, los que decían que no puedo, ah. solo me río, ahora molesto, con mi sonido, todo lo apuesto, saca la baraja, sácame los babies, para que me digan, que vengan y ni que se me alteren, para que me digan, ah. yo no te molesto, yo que voy solito, para que no digas más voy solito para que seguir la paz. Perdón si soy el único que quiera hacerlo así. Disculpa las molestias por querer hacer MC. Ah. Son cosas muy distintas a lo que te gusta a ti. Pero si a mí me gusta, ¿qué te importa a la shit? Saco el segundo y me abro la puerta para seguir rimando lo que yo quiera. Mientras me concentro en antiguas peleas de tu lado amargo que fueron mis celos Ya no estoy pa' eso, de ti yo me aburro Por eso ahora construyo mi muro Te cierro la puerta que ya no soy tuyo Yo ya no doy pruebas, de ya estoy diluvio Soy Estoy pa' gozar, bailo cumbias y polcas Ey, Estoy pa' rifar, grabo en fono y en casa Soy ah. más veloz que Bowser en Mario Kart Soy grande de la altura y polla así contigo, ey, pierdo el motivo, ey, me pierdo un chingo, ey, con tus gemidos, ey, no presumido, ey, ni tan lucido, ey, solo conmigo, ey, letras escribo. Así que mami, dime el caso que me tiran cuando hago, me describo, solo lamo, chico alto, poco guapo, progreso sin tener tanto, conforme con lo que tengo, no me siento ningún fuckboy, pero mira cómo suena. Saca la baraja, sácame las babies para que me digan. Que me que ande y baile, ni que se me alteren para que me digan. Yo no te molesto, yo que voy solito para que no digas, más. Que estoy a tu lado, yo me voy solito para que seguir la paz. Hey, one, two, three, cuento así, las ganas de rifar ya. Son que sí, rifo aquí, te lo decía mi mamá. Ahora que viene aquí para disfrutar ya ya. Te digo yo a ti que sería grande más. Sí que, ah, sí que, ah,